Andalusam Andalusam Andalusam Dobro, još sljedeći hadis, a to je Munqati'a, koji je poznati poznati po, uh, Eh, kod muhadisa i čije su se spominje. Uh, završimo s ovim katija, ne možemo prijeći na modelis. Modelis je jako komplikovana tema. Znači, hadis uh, Tedlis i, i uh, hadis koji ima mahanu, ovaj, koji se zove ovaj, hadis uh, modeles ili onaj koji čini tedlis modelis ovaj ta tema jako kompleksna je jako ovaj opšte ona zahtjeva malo više ovaj zadaha da se objasni a zato ćemo završiti znači sa ovim katijom danas nećemo nećemo puno obrađivati ovaj hadis katija njegova definicija kaže malam je tesil isnadu ne spominjemo jezički šta znači jel? Kita znači prekid, jel? Kaže, ma leme tesilis naduhu ala eji vežin kanin kitao. Kaže, hadis munkatija, hadis sa prekidom, ima prekid određen lancu prenosilaca. Kaže, uh, to je hadis u kojem ima, nije spojen lanac prenosilaca, znači ima prekid. Kaže, na bilo koji način da ima prekid. Šta znači na bilo koji način ima prekid? Onda se, znači, definicija toga vodi nas do toga da u stvari munkatija hadis može biti mursel, jer možemo biti prekid uh, Kod koga? Komu fali? Ashab. Može biti muallak, falimo od početka, znači, falimo od, od, od muhadisa šeha koji prenosi, falimo, znači, od, eh, znači šeha, od njegovog šeha, fali ravi od početku seneta. Eh, može biti odal, može, znači, unutar seneta fali dvojca ili više ravija. Znači, potpada je svi ovi prijatelji što smo spomenuli, ali se pod jednim minimum zaliva mutkatija, pod jednim minimum se naziva. Znači, potpada više vrsta ovih drugih hadisa. Dobro, onda što, kakav je smisa ovdje navodimo da ovaj hadis? Što da navodimo ovaj hadis, jel, ako, je, ako je tako? Pa zato kaže Imam Nevevi, kaže on, u ekseru ma justamenu firi vajeti men dune tabi aji mine sehabe, ke malik an ibn Omer. Kaže, najviše što se spominje, kaže, u, u kontekstu hadisa da je Montatija, uh, e, kaže, uh, u rivajetima, znači, od tabiina, Naši e, dune tabim, a ne shabe. Znači, od, znači, zadnje se završava na ashabu, pa dalje od ashaba, kad fali, kad ima prekred lancu prenosilaca, dalje od ashaba, onda se hadis kaže da je munkatija. Znači, spomeni se ashab, ali poslije ashaba, od tabina pa nadalje tamo do, do muhaddisa, ako ima neki lana, e, prijekrit lanac u prenosilaca u ravijama, znači e, potpada pod hadis munkatija. I onda od, od primjera, znači učenjaci mnogi navedli su raznorazni primjer, možemo ovdje navesti jedan primjer uh, uh, hadisa sličnog tome, <clears throat> znači možemo navesti da bude da muze prekid na početku seneda, može da bude na kraju seneda, znači a već smo spominje, znači imam nevoj kaže, zaglavno spominje, znači mimo kad nedostaje ashab, jer kad nedostaje ashab ima prevlađuje uh, eh, naziv hadisa da je on mursel kad nedostaje ashab. Uh, dobro, Uglavnom, ovaj primjer toga, recimo, hadis kaže, e, koji se prenosi, kad bilježi ga e, Mare Abdul Rezak an Theuri, a ne bi Ishak an Zaid ibn e, uh, Juthaja, e, uh, kaže, an Hudejfe merfu an. In velejtu muha, Eba Bekr, fekavijun amin poznati hadis, mešhur, kaže, ako stavite za namjesnika, u tekst hadisa, ako stavite za namjesnika Abu Bekra, stavite njega za halifu. Kao da je to rekao poslanik sam sa Ako stavite Bubekra za namjesnika, kaže on je kavi, on je jak, emin, pouzdan. A vi znate da su to dvije poželjne osobine po koranskom ajetu, dvije poželjne osobine za ono koji treba povjeriti nešto da vodi, da upravlja. Da ima te dvije osobine, da je jak, da je jak, ne misli se jak fizički, nego da je jak karakter i ličnost koja može da sprovodi, da izvrši ono što što je potrebno da sprovodi na funkciji koju radi. Znači to da je jak, snažan, znači da, da nije slabić, da dođe neko sa zagalajem na njega, on odmah propusti sve da nije mrije. Zato što je slabić, ne smije pisniti. Slab, ne, ne fizički, nego psihički. Nije kao karakter jak. Da, da, da je ja kao ličnost i da je min pouzdan. Šta znači je min pouzdan? Pouzdan, to znači kad mu nešto povjeriš, neće prevar, neće muljat, neće, uh, neće oduzit, ovaj, neće svoju familiju podmirit, ovo ono, znači, pouzdan, znači, dao si to je jede manete, čuvaj manet. Znači, te dvije, dvije, eh, dvije, te dvije osobine pozivaju kod svakog uh, eh, ladara, namjesnika, vođe, i on spomenute, znači, spomeni su i u ajetu, a i spomeni su u nekim hadismu, i učinjaci tako tuvači navode te osobine poželjne kod ladara, što nema veze, jel, mi govorimo o hadisu u kontekstu prijekida lanca, prenosilaca, had hadis ovaj uh, govori o tome znači da je poslanik rekao da da se Abu Bekr stavi za namjesnika nakon njega. Međutim ovaj hadis gdje je njemu problem? Njemu je problem što imamo uh, nedostatak prekid sakt u, u lancu prenosilaca, dešava se fali jedan satak, a to je šerik fali. A to je između Theurija i Ebu Ishaka. Znači, Hadis polazi od Ebu Rezaka, an Theurija, an Ebu Između Theurija i Ebu Ishaka fali jedan ravija, a to je Šerik. Zašto? Zato što Theuri nije čuo od Ebu Ishaka. U tome pojente. Znači, toliko se mora poznavati ravije, njihovo stanje, da ti znaš ko od koga mogu čuti. Ko od koga mogu suda prenese hadisa. I e, to se zna iz biografije. Kad se spominje neki, neki ravija u biografiji, kaže... E, čuje od ovih, e, prenosi od ovih hadisa, a ovi su od njega prenijeli. Ovo su njegovi učenici prenijeli od njega, ovo su njegovi šehovi koji je prenijeli. I na osnovu toga ti znaš je li on mogo čuo to od ovog ili nije čuo, ili čuo hadis nije čuo. I onda kad prenosi hadis, gledaš, aha, rad, slanac prenosi, vidi ovaj nije čuo od ovog, kako je mogo... I na osnovu toga, naravno, to, se, to treba ogromno iskustvo, ogromno znanje da bi došao do toga. Mi imamo sve gotovo, samo ovo izučavamo da znamo, da bi skontali čemu se radi, jel? A ovo je znanje i ogromno. Uglavnom, propis ovog hadisa kaže da on montatija da je daif biti fakibin ulema. Hadis Mokatija sa prekidom u lancu prenosijaca je da vi oko čega složni li jehli bi hali رَاوِ mahlu. Zbog toga što ne poznajemo stanje ravi koji nedostaje. Kad nema nekog ravi, ne znam ko je taj možda je bio slab, možda je bio daj, možda ovo, možda ono, glavno nema, ne znamo. A, a kako se to desi da ima prijek lanc prenosa, to je sad duga priča, ali kako se desi da bude, a, da dođe hadis da se prenese, u njemu ima lana, prijek lancu prenose, to je priča za sebe. Zašto su uopšte prenosili takve hadise i tako dalje. Uglavnom, s ovim ćemo završiti, da uzeli smo danas dva, svane, kalahu me vamtika, šadan lente, sve koliko je tubu i neik. Tako da... Andalusam, Andalusam, Andalusam